Šventojo Vincento Leriniečio pirmasis priminimas prasideda peregrino traktatų už katalikų tikėjimo senumą ir visuotinumą prieš bedieviškas visų eretikų naujovis. Kadangi raštas sako ir ragina, paklaus savo tėvų ir tau pasakys, tavo senolių ir tau paskelbs, arba pakartoti įstatymo knygą 32.7, arba palenk savo ausį išminčių žodžiams patarlių 22.17 ir vėl Mano sūnau, nepamiršk šių kalbų ir tavo širdis tesaugoja mano žodžius. Patarlių 3.1. Tai man menkiausiam iš visų Dievo tarnų peregrinui atrodo, kad viešpačiai padedant bus nemenka nauda, jei aš raštu išdėsiu tai, ką patikimai perėmiau iš šventųjų tėvų. Tai tikrai labai reikalinga mano paties silpnumui, nes taip turėsiu po ranka iš ko olių skaitimui pataisyti savo atminties bejėgiškumą. Tuo užsimti mane skatina ne vien darbo vaisiai, bet ir laiko įvertinimas bei vietos tinkamumas. Laiko, nes jei jis viską iš žmogaus pagrobė, tai ir mes turime iš jo ką nors mainais pagrobti, kas bus naudingam žinajam gyvenimui, ypač todėl, kad ir siaubingas artėjančio dieviško teismo laukimas reikalauja padidinti religijos studijas ir naujų eretikų klasta žadina susirūpinimą bei dėmesį vietos, nes vengdami miestų spūsties ir minios mes gyvename tolimoje sodybė, sodybėlėje ir jos nuošalioje vienuolyno celėje, kurioje be, didel, be didesnio išsiblaškimo gali vykti tai, apie ką gėdama psalmėje. Raskite laiko, sakoma ten, ir matykite, kad aš esu viešpats. Psalmė 45.11. Tai, Taigi, tai atitinka ir mūsų sumanimų esmę nes kurį laiką blaškyti įvairių skaudžių pasaulietinės karybos audrų, mes galiausiai Kristui padedant pasislėpėme vienolystės uoste, kuris yra visiems saugiausias, kas čia palikė tuščią ir išpuikusi pasipūtimą, numardė Dievo krikščioniško nuolankumo auką, galėtume e, išvengti ne tik laivo sudužimo šiame gyvenime, bet ir būsimojo pasaulio liepsnų. Tačiau vardant viešpaties jau įmuosi laukiančio darbo, norėdamas tai, kas e, perduoda, perduota senolių ir pas mus saugoma aprašyti daugiau kaip patikimas pasakotojas, o ne vien savim pasitikintis autorius, laikydamasis tokios rašymo taisyklės. Liesti ne viską, o tik tai, kas būtina ir nepuošne ar išbaigta, bet lengva ir įprasta kalba, kad daugiau dalykų būtų paminėta neišvystyta. Nudailinti ir kruopšiai tegul, nudailinti ir kruopšiai tegul rašo tie, kuriuos tokio darbo imtis ragina pasitikėjimas gabumais arba einamos pareigos. Mangi užteks ir savo parašyto priminimo, skirto padėti savo atminčiai ar greičiau užmaršumui. Jį pamažu apgalvodamas, ką išmokau, stengsiuosi viešpačiui padedant kasdien gerinti ir papildyti. Aš tai iš anksto sakau, kad jei jis iš mano rankų išsprūdęs patektų į šventųjų rankas, šie nieko jame skuboliai nesmerktų, matydami, kad jis pažadėtomis pataisomis dar dailinamas. Aš dažnai su dideliu uolumu ir įtempęs dėmesį klausinėdavau daugelį šventumu bei mokytumu pasižymėjusių vyrų. Kokiu būdu galėčiau tikru ir lyg visiems bendru bei taisyklingu keliu Atskirti katalikų tikėjimo tiesą nuo eretiško iškreipimo klaidos. Visuomet ir beveik iš visų gaudavo atsakymą, kad jei aš ar kas kitas norėtų pastebėti eretikų, iškylančių eretikų apgaulės ir išvengti kilpų bei sveikas ir nepaleistas pasilikti sveikame tikėjime, turi viešpačiui padedant stiprinti savo tikėjimą dviem būdais. Pirma, dieviško įstatymo autoritetu, po to katalikų bažnyčios tradicijų. Gal čia kas nors paklaustų, kadangi raštų kanonas yra tobulas ir visuose dalykuose visiškai pakankamas, kam dar prie jo reikia jungti bažnytinio supratimo autoritetą? Tam, kad dėl šventojo rašto gilumo ne visi jį priima viena ir ta pačia prasme, bet vienas jo žodžius aiškina viena ir kitas kitai. Tam, kad rodos, kiek yra žmonių, vos netie galima išvesti iš jo nuomonių. Juk vienaip jį aiškino Nova Novacijonas, kitaip Savelijus, dar kitaip Donatas, vėl kitaip Arijus, Eunomijus, Makedonijus, kitaip Fotinas, Apolinaras, Priscilijonas, kitaip Jovinijonas, Pelagijus, Celestijus, galiausiai kitaip nu- Nestorijus. Todėl yra tikrai būtina, kad dėl tokių įvairiausių klaidų vingių būtų nutiesta pranašų bei apaštalų aiškinimo linija pagal bažnytinio ir katalikiško mąstymo normą. Pačioje katalikų bažnyčioje reikia labai rūpintis, kad to laikytumės, kuo visur, visada ir visų buvo tikima. Ut it teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Nes tai yra tikrai ir iš tiesų katalikiška, kaip rodo pats turinys bei prasmė žodžio, paprastai reiškiančio visuotiną O tai bus tik tada, jei įseksime visuotinumą, senumą ir sutarimą. Sisekvamur universitatem, antikvitatem, konsensionem. Seksime visuotinumą, jei tikrų laikysime tik tą vieną tikėjimą, kurį išpažįsta visa bažnyčia pasaulyje. Senumą, tada jei jokių būdų nenukrypsime nuo tų pažiūrų, kurias aiškiai garsino šventieji protėviai ir mūsų tėvai. Sutarimągi, jei pačioje senovėje laikysimės visų ar beveik visų kunigų bei mokytojų apibrėžimų ir nuostatų. Taigi, ką darys katalikas krikščionis, jei kokia nors bažnyčios dalelė atsiskirs nuo visuotinio tikėjimo bendrystės? Kągi, kągi kita, jei nesuteiks pirmenybę viso kūno sveikumui prieš už, užkrėstą ir supuvusį narį? O kas, jei koks naujoviškas užkratas mėgintų sutepti ne vien tik dalelę, bet kartu ir visą bažnyčią? Tada jis rūpinsis laikytis senovės, kurios visai nebegali suvedžioti jokia naujovės klasta. O jei pačioje senovėje užtiktų dviejų, trijų žmonių ar vieno e, miesto ar net kokios nors provincijos klaidą, tada žinoma rūpinsis teikti pirmenybę visuotinai nuo senų skelbtiems visuotinės bažnyčios dekretams, jei tokie yra, o ne nedaugelio lengvabūdiškumui ar nežinojimui. O jei iškiltų kas nors apie ką tokie dekretai nerandami, tada jis pasistengs apsvarstyti ir paklausti tarpusavyje palygintus protėvių posakius. Tačiau tik tų, kurie nors ir skirtingais laikais, skirtingose vietose, bet likdami vienos katalikų bažnyčios bendrystėje ir tikėjime, tapo tikėtinais mokytojais. Jei jis pažino, kad ko nors laikėsi ne vienas ar du, bet visi kartu vienodai sutardami, apie tai atvirai dažnai ir ištvermingai rašė bei mokė, tada tegul supranta, kad tuo reikia be jokių dviejonių tikėti. Kad dalykai, kuriuos sakime, taptų aiškesni, reikia juos kiekvieną atskirai nušviesti pavyzdžiais ir kiek labiau iškelti, kad pernelyg besistengiant sutrumpinti e, dėl kalbos greitumo tiesos neprarastų svorio. Donatų laikais, iš kurio kilo donatistai, didelė Afrikos dalis puolė į savo klaidos siautulį ir pamiršę savo vardą, religiją ir išpažinimą, suteikė pirmenybę ne Kristaus bažnyčiai, o vieno žmogaus šventvagiškam lengvabūdiškumui. Tuomet iš visų gyvenančių Afrikoje tik tie galėjo būti išganyti katalikų tikėjimo šventovėje, kurie paniekinę bedievišką schizmą jungėsi su visomis pasaulio bažnyčiomis. Iš tiesų, jie paliko vėlesniems rinktinį pavyzdį, kaip nuo šiol, sekant gerą paprotį, vietoj vieno ar kelių beprotybės reikia rinktis visų sveikumą. Taip pat, kai arijonų nuodai suteršė ne tik e, kokią dalelę, o beveik visą pasaulį, kai beveik visi latiniškai kalbantys viskupai buvo apgauti iš dalies jėga, iš dalies klasta, kai lyg kokia tamsa apdengia protus, nebežinančius, kuo reikėtų tokioje sumaištyje sekti, tuomet tie, kurie nesusitepė jokių šio maro užpratų, pasirodė esą tikrieji Kristos mylėtojai ir garbintojai, pasirinkę seną įtikėjimą vietoj naujoviškos neištikimybės. Šio laiko pavojuose daugiau nei užtektinai pasirodė, kokios nelaimės kyla įvedus naujovišką mokymą juk tuomet sudrebėjo ne vien maži, bet ir patys didžiausi dalykai Iš pamatų buvo sukreistos ir sujudintos ne vien svainystės, giminės draugystės namai, bet netgi miestai, tautos, provincijos, nacijos ir galiausiai visa Romos imperija. Kai toji bedieviška ir jonų naujovė, lyg kokia Belona ar Furija, patį pirmąjį sučiupo imperatorių, o po to naujais įstatymais pavergė ir rūmų viršūnės, ji nesiliovė maišyti bei drebinti ir visus kitus dalykus - privačius ir viešus visus šventus ir pasaulietiškus, visai nebeskyrė, kas gerai ir teisinga, bet ką tik užsinorėjosi lyg iš aukštesnės vietos mušiai. Tuomet buvo žeminamos žmonos, trikdomos našlių, trikdomas našlių gedulas, iš, išniekinamos mergelės, greunami vienuolynai, vaikomi klierikai, mušami levitai, tremiami kunigai, šventaisiais pripildytos katurgos, kalėjimai kasyklos. Daugelis jų, kuriems uždrausta gyventi miestuose, išstumti ir išvaryti dykumose ir olose, tarp žvėrių ir uolų, ištikti nuogumu, badu bei troškuliu, sunyko ir ištirpo. Ir visa tai ne dėl kokios nors kitos priežasties, o tik dėl to, kad vietoj dangiškos dogmos buvo įvesti žmonių prietarė, kad gerus senovės pamatus pakasė e, nusikalstama naujovė, kad buvo pažeisti vyresniųjų nuostatai, panaikinti tėvų nutarimai išrauti senolių sprendimai, kad bedieviško bei naujoviško smalsumo gaidulys nebeišsiteko pašventintos ir nepažeistos senovės tyrose ribose. Bet gal mes tai tik išsigalvojam iš neapykantos naujumui ir iš meilės senoviai? Kas taip mano, tegul patikė bent palaimintuoju Ambraziejumi, kuris antrojoje knygoje imperatoriui Gracionui apvergė tų laikų žiaurumą. Jau pakankamai visagalis Dieve, sako jis, savo tremtimi ir savo krauju nuplovėme iš pažinėjų žudynės, kunigų ištrėmimus ir tokios bedėvystės nedorybę. Pakankamai tapo aišku, kad tikėjimo pažeidėjai nebegali būti saugus. Ir trečioje to paties darbo knygoje. Taigi, saugokime, sako, senolių įsakymus ir nedrįskime grubių įžulumų pažeisti paveldėtus anspaudus. Tos užanspauduotos pranašiškos knygos neišdryso atverti nei vyresnieji, nei galybės, nei angelai, nei arkangelai. Palyginimo apreiškimo 5.1. Vien Kristus turėjo išimtinę teisę ją išvinioti. Kas iš mūsų drys nuplėšti anspaudą kunigiškai knygai? Užanspauduotai išpažinėjo ir pašventintai jau daugelio kankinystę, kurie buvo verčiami ją atplėšti, vėliau pasmerkė klastą, ją vėl užanspaudavo o kurie nedrįso jos pažeisti, e, tapo išpažinėjais ir kankiniais. Kaip galėtume neigti tikėjimą tų, kurių pergalę skelbėme? Žinoma, mes ją skelbėme garbingasis Ambrazijau, mes ją skelbėme ir šlovindami ir stebėmis. Nes kasgi bus toks neprotingas, kad nors negalėdamas jiems prilygti, netraukštų jais sekti tais, kurių jokia jėga, jokie grasinimai, jokie pataikavimai, nei gyvybė, nei mirtis, nei rūmai, nei sargybiniai, nei imperatorius, nei, imperatorius, nei žmonės, nei demonai negalėjo atitraukti nuo senolių tikėjimo gynimo. Tais, su kuriuos už senosios religijos laikymasi, viešpas rado vartus tokios malonės, kad per juos atstatė sugriautas bažnyčias, atgaivino dvasia užgesusias tautas, vėl uždėjo numestus kunigų vainikus iš dangaus viskupams įlėjęs ištikimų ašarų šaltinius, jis ištrynė tuos netikusius naujoviškos bedėvystės raštus, ar greičiau terlionės, galiausiai pasauliui jau beveik visai sutriuškinta žiaurios netikėtos audros, vėl pašaukė naujoviškos neištikimybės prie seno, iš naujoviškos neištikimybės prie senojo tikėjimo, iš naujos beprotystės į seną sveikumą iš naujovių apakimo į senąją šviesą. Tačiau kalbėdami apie šią tikrai dievišką išpažinėjų galę, turime labai gerai pagalvoti, kad tuomet jie ėmėsi ginti ne kokią nors bažnyčios senovės dalį, o visumą. Juk nederėjo, kad tokie vyrai didžiulėmis pastangomis laikytųsi vieno ar dviejų žmonių klajojančių ir tarpusavėje nesutinkančių spėlionų arba kovotų dėl vienos kurios provincijos atsitiktinio sutarimo. Ne, sekdami visų šventosios bažnyčios kunigų, apaštaliniais katalikų tiesos paveldėtojų, nutarimais ir sprendimais, jie verčiau norėjo išduoti save, o ne savosios visumos, o ne senosios visumos tikėjimą. Todėl ir nusipelnė pasiekti tokią garbę, kad teisėtai bei pelnytai yra laikomi ne tik išpažinėjais, bet ir išpažinėjų vadais. Didingas yra šių palaimintųjų pavyzdys, beveik dieviškas ir vertas visų tikrų katalikų nepaliaujamo apmąstymo. Jis lik septyn šakis šviestuvas, septyniais šventosios dvasios spinduliais šviesdamas, parodė palikuonėms aiškiausią planą, kaip nuo šiol, nepaisant visų klaidingų tuščia žodžiavimų, pašventintos senovės autoritetų sugriauti bedieviškos naujovės įžūlumą. Ir tai nėra nauja, juk visuomet bažnyčioje gyvavo paprotys, kad kuo žmogus religingesnis, tuo greičiau jis pasipriešina naujoviškiems išradimams. Tokių pavyzdžių visur pilna. Kad neiš, neišsiplėstume, paimsime tik vieną. Iš apaštalų sosto, kad visi aiškiau kiekvieną pamatytų, kokia jėga, kokiu uolumu, kaip grumdamėsi palaimintųjų apaštalų palaiminti įpėdiniai gynė vieną kartą e, priimtos religijos grinumą. Kažkada garbingos atminties Kartaginos vyskupas Agripinas pirmas iš mirtingųjų prieš dieviškai kanoną, prieš visuotinės bažnyčios taisyklę, prieš visų kitų kunigų nuomonę, prieš protėvių paprotį ir nutarimus nusprendė, kad reikalingas perkrikštymas. Ši nuomonė atnešė tiek blogio, kad ne tik visiems heretikams davė šventvagystės pavyzdį, bet ir kai kuriems katalikams suteikė progą suklysti Kai iš visur imta prieš šią naujovę protestuoti ir visų apylinkių kunigai pagal galimybės tam priešinosi, tada palaimintos atminties popiežius Stepanas, apaštalų sosto prievaizdas, e, su kitais savo kolegomis, bet visų jų priekyje sukilo manydamas, kaip man atrodo, kad jam dera tiek pat visus pralenkti atsidavimu tikėjimui, kiek ir viršyje juos autoriteto kilnumu. Todėl laiške epistolė atkiprinanum 265 metai, kuris tada buvo pasiūstas į Afriką, jis nutarė šiais žodžiais. Niekas ten nebus atnaujinta tame, kas buvo perduota. Nihil novandum nisipuot traditum est. Šventas ir protingas vyras suprato, kad pamaldumas neleidžia priimti nieko kito, tik kad visa, kas tikėjimu buvo perimta iš tėvų, tuo pačiu tikėjimu būtų ir vaikams užanspauduota, kad religiją reikia ne, ne ten vesti, kur mes norime, o ją sekti, kur ji pati mus veda. Nosque religionem non qua valemus ducere, se potius qua ira duceret sekli aportere. Kad krikščioniškam kuklumui ir rimtumui labiausiai rūpi ne, ne savus dalykus perduoti palikuonims, o saugoti tai, kas perimta iš protėvių. Kokia išeitis iš viso šio reikalo? Kokia kita, jei nenuolat vartojama ir įprasta? buvo išlaikyta senovė ir išvyta naujovė. Bet gal tuomet naujam išradimui pritrūko globėjų. Priešingai, jam tarnavo tokie dvasios gabumai, tokia trykštanti iškalba, toks gynėjų skaičius, toks panašumas į tiesą, tokie dieviškojo įstatymo posakiai. Žinoma, suprasti naujų ir klaidingų būdų, suprasti naujų ir klaidingų būdų, kad man atrodo, jog visas šis sąmokslas niekaip nebūtų sugriautas, jei didelėmis pastangomis nebūtų panaikintas patsai taip priimtas, taip gintas ir girtas naujovės išpažinimas. Kas galiausiai įvyko? Koks buvo Afrikos susirinkimo ar nutarimų poveikis? Dievo valia joks. Visa buvo sutrypta, kaip sapnai, kaip pasakos, kaip nebereikalinga panaikinta ir vasenė. Stebėtinas perversmas. tos nuomonės autoriai palaikyti katalikais, o jo sėgėjai eretikais. Išteisinami mokytojai, o pasmerkiami mokiniai. Knygų rašytojai bus karalystės vaikai, o pripažinėjus pasims Geheną. Juk kas bus toks beprotis, kad abejotų, jog visų šventųjų viskupų ir kankinų šviesulys, palaimintasis Kiprijonas ir jo bendradarbiai per amžius karaliaus su Kristumi? Priešingai, kas bus toks bedievis, kuris neiktų, kad donatistai ir kiti marus kleidėjai, kurie giriasi, kad to susirinkimo autoritetų perkrikštyje per amžius degs su velniu. Šis nuosprendis, man atrodo, Dievo valia paskelbtas ypač prieš klastingumą tų, kurie keisinasi kitų vardus kelti ereziją. Jie griebėsi dažniausiai kokio nors senovės vyro, kiek supainiotų raštų, kurie dėl savo miglotumo lyg atitinka jų mokymą, kad ką tik jie beskelbtų, visada atrodytų, jog ne jie pirmi ir ne vienintelė taip mano. Manau, kad jų nedarumas yra vertas dviejopo pasmerkimo. Dėl to, kad jie nesibijo kitus girdyti erezijų nuodais ir dėl to, kad kokio nors švento vyro atminimą ima lyg jau užgesusius pelinus, bedievišką ranką kurstyti ir tai, kad dėrėjo tyliai užkasti, skelbė lyg atgimusią nuomonę. Taip jie sekė savo pirmtako Hamo pėdomis, kuris ne tik nesirūpino uždengti garbingojo nojaus nuogumą, bet dar ir likusiems dėl pajaukos tai pranešė. Tuo būdu jis užsitraukė tokią kaltę e, dėl pažeistos pagarbos E, kad net jo palikuonys buvo susaistyti prakeikimu dėl nuodėmis. Jis buvo toli gražu nepanašus į savo palaimintus brolius, kurie nenorėjo tą gerbiamo tėvo nugumą nei savo akimis įžeisti, nei palinkti, nei palikti jį atvirą kitų akims, bet nusigręžę, kaip prašoma, jį pridengė. Tai reiškia, kad jie švento, šventojo vyro suklydimui nei pritarė, nei jį išdavė ir už tai buvo apdovanoti šventų palaiminimu iki ateinančių kartų. Bet grįžkime prie pagrindinės temos. Su dideliu išgaščiu mums reikia bijoti tikėjimo pakeitimo ir religijos suteršimo nuodėmis, nuo kurios mus atbaido ne tik bažnytinio nutarimo drausmė, bet ir apaštališko autoriteto įvertinimas. Juk visiems žinoma, kaip rimtai, kaip rūščiai ir energingai užsipuola palaimintasis apaštalas Paulius tuos, kurie stebėtinai lengvai ir taip greitai nuo to, kuris pašaukė juos Kristaus malonę, persimeti prie kitos Evangelijos, nors kitos nėra. Palyginimai laiškas Galatams 1.6. Tuos, kurie susivadina savo mokytojų pagal savo įgėdžius, nukreipdami ausis nuo tiesos ir atgrėždami pasakoms. Palyginimai antras laiškas Timotiejui 4.3. Ir tuo užsitraukia pasmerkimą, kad pametė pirmosius pažadus. Pirmas laiškas Timotiejui 5.12. Juos apgavo tie, apie kuriuos tas pats e, apaštalas rašo broliams Romoje. Aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų, tokie žmonės tarnauja ne mūsų viešpačių Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis, taškas romiečiams 16-17, kurie įsiskverbė į namus ir prisivilioja moterėlės, pilnas nuodėmių ir blaškomas visokių įgėdžių, nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pažinti tiesos. Antras laiškas Timotiejui 3.6. Tai tuščiakalbiai ir apgavi, apgavikai, kurie apverčia aukštinkojomis ištisus namus, mokydami, kas nedėra, dėl gėdingo pelno. Palyginimui laiškas Titui 1.10. Tai žmonės sugedusio proto nešvaros tikėjimo. Antras laiškas Timotiejui 3.8. Pasipūtę, nieko neišmanantis, sergantis nuo ginčių ir nuo svaidymosi žodžiais, praradę tiesos nuovoką ir manantis, jog maldingumas esas pasipelnimo šaltinis. Palyginimui pirmas laiškas Timotiejui 6.4. Taip pat išmokė dikinėti ir landžioti po namus, ir ne tik dikinėti, bet plepėti, bei užsiminėti niekais, taukšti, kas nedėra. Palyginimui pirmas laiškas Timotėjui 5.13. Atsižadėjus geros sąžinės, jų tikėjimo laivas sudužo. Palyginimui pirmas Timotėjus 1.19. Jų tuščios kalbos veda gilin į bedėvystę, o jų žodžiai plinta kaip vėžys. Palyginimui antras laiškas Timotėjui 2.16. Taip pat gerai apie juos parašyta, bet jie toli nenužengs. Jų pilkumas, kaip ir anų, bus visiems regimas. Antras laiškas Timotėjui 3.9. Taigi, kai keli tokie, eidami per provincijas ir miestus, bei dėl pelno nešiodami klaidas, atėjo ir pas Galatus, kai jas išgirda Galatai pajuto lyg pasibaisėjimą tiesą ir e, išvėmė apaštalinio katalikų mokymo maną, ėmė džiaugtis eretiškos naujovės purvais, tuomet pasirodė apaštalo galios autoritetas ir kuo griežčiausiai nusprendė. Bet nors ir mes patys pavyzdys, ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Laiškas Galatams 1.8. Kodėl pasakė, bet nors ir mes patys? Kodėl ne, bet nors ir aš pats? Kadangi net jei Petras, net jei Andriejus, net jei Jonas ar visas apaštalų choras imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Baisus grasinimas, kuris dėl pirminio tikėjimo griežtum, griežto laikymosi nesigaili nei savęs, nei likusių apaštalų. Ir to dar maža. Net jei angelas, sako, iš dangaus, imtų jums kelti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Vieną kartą perduoto tikėjimo apsaugai neužteko prisiminti žmonių prigimties srity, reikėjo apimti ir angelų kilnumą. <clears throat> Nors ir mes patys, kalbėjo jis, ar angelas iš dangaus. Ne todėl, kad šventieji dangaus angelai dar galėtų nusidėti, bet <clears throat> norėdamas pasakyti, net jei įvyktų tai, ko negali būti, kas tik tai bandytų keisti vieną kartą perduotą tikėjimą, tebūnie prakeiktas. Bet gal jis tai <clears throat> tik šiaip pasakė, labiau pratrūkęs žmogiškų įkarščių, nei nutardamas dieviškų sprendimų? Tikrai ne. Juk toliau seka tai, ką jis su didelėmis pastangomis vėl kartodamas bando įkalti. Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą. Jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate prieėmę, tebūnie prakeiktas. Galatams 1.9. Jis nekalba, jei kas jums skelbs kitaip, nei esate prieėmę, te bus palaimintas, pagirtas, priimtas, o sako, tebūnie anatema. Tai yra tebūna atskirtas, pašalintas, išvarytas kad net vienos avies pragaištingas užkrėtimas nuodingų įsimaišymų nesugadintų sveikos Kristaus kaimenės. Bet gal tai buvo įsakyta tik galatams. Tuomet vien galatams buvo liepta ir tai, kad toliau seka, e, kas toliau seka tame pačiame laiške. Tai yra, jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasia. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime ir taip toliau. Galatams 5.25. Jeigu tai nesąmonė, jei buvo liepta visiems vienodai, belieka, kad kaip šie elgesio įsakymai, taip ir tikėjimo gynimas apimtų visus vienodai. Kaip niekam neleidžiama vienas kitą erzinti ar vienas kitam pavydėti, taip niekam neleista priimti kitą evangeliją, nei visuomet katalikų bažnyčios skelbtai. Tačiau gal anomet liepta, kad bus prakeiktas kas skelbė, ką kita nei buvo paskelbta, o dabar tai nebeliepiama. Tada ir tai, ką jis ten Tada ir tai, ką jis ten pats sako, aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams, 5, Galatams 5.16, buvo liepta tik anomet, o dabar jau nebeliepiama. Kadangi yra bedieviška ir pražūtinga taip manyti, tai visiškai aišku, jog kaip to reikia visais amžiais laikytis, Taip ir įsakymas nekeisti tikėjimo galioja visais amžiais. Niekad neleista, niekad neleidžiama, niekad nebus leista, ką nors skelbti krikščionims katalikams, ko jie nėra gavę. Ir visada reikėjo, visada reikia ir visada reikės prakeikti tuos, kurie skelbia ką nors, ko nebuvo gauta. Jei taip yra, tai ar gali būti kas nors būti toks įžūlus, kad skelbtų ką nors, ko nebuvo bažnyčioje paskelbta, arba toks lengvabūdis, kad priimtų ką nors, ko nepriėmė iš bažnyčios. Jis šaukė tas, jis šaukė tas rinktinis įrankis, tas tautų mokytojas, tas apaštalų trimitas, tas paša, pasaulio šauklys, tas dangaus žinovas, pakartotinai šaukė, visiems visuomet ir visur savo laiškais šaukė. Jei kas kelbs naują dogmą, bus prakeiktas. Iš kitos pusės kurkia varlės, dūzgės virpliai ir stimpančios musės, tie pelagijonai ir dargi katalikams dėl mūsų autoriteto sako, mums nurodžius, mums paaiškinus, pasmerkite tai, ko laikytės ir laikykitės to, ką smerkite. Atmeskite seną įtikėjimą, tėvų nuostatus, vyresniųjų palikimą, o priimkite daug taškis. Kągi, baisu ir sakyti. Tai tokie puikybės pilni dalykai, kad man rodosi neįmanoma be tam tikros kalties ne tik juos teikti, bet net ir atmetant apie juos, atmenant apie juos kalbėti. Bet gal kas pasakys, taip, tai kodėl Dievas dažnai leisdavo, kad bažnyčioje paskirti kilnus asmenys katalikams paskelbtų naujų dalykų? Tai pateisinamas klausimas, vertas, kad jį atidžiau ir plačiau aptartume. Tačiau į jį patenkinamai atsaky, ats, atsakyti galime ne dėl savo gabumo, o remdamiesi dieviškojo įstatymo autoritetu ir bažnyčios mokymo dokumentais. Taigi paklausykime šventojo mozės ir jis mums paaiškins, kodėl mokytiems vyrams ir tiems, kuriuos apaštalas dėl žinojimo malonės vadina net pranašais, Kartais yra leidžiama skelbti naujas dogmas, kurias Senasis testamentas paprastai alegorinė kalba vadina svetimais dievais, nes jų nuomonės eretikai garbina taip, kaip pagonys savo dievus. Todėl pakartoto įstatymo knygoje palaimintasis Mozė rašo, jei pasirodytų, sako jis, tarp jūsų pranašas ar sapnuotojas, įstatymų, pakartoto įstatymą 13.2, tai yra bažnyčioje paskirtas mokytojas, kuris anot mokinių ar klausytojų moko remdamasis kažkokio apreiškimu. Kas tada? Duotų tau, sako, kokį ženklą ar padarytų stebuklą ir jis įvyktų. Pakartoto įstatymo 13.2. Neabejotinai turimas omeny nežinia koks mokytojas, suvokiantis, kad jo sekėjams atrodo, jog jis žino ne vien žmogiškus dalykus, bet ir gali iš anksto numatyti žmogų pranokstančius. Mokiniai, mokiniai giriasi, kad tokie esą buvo Valentinas, Donatas, Fotinas, Apolinaras ir kiti panašus. O po to sakytų tau eime, sekime kitus dievus, kurių jūs nebuvote pažinę ir jiems tarnaukime. Pakartoto įstatymo 13.3. Kas tie kiti dievai, jei nesvetimos klaidos, kurių jūs nebuvote pažinę, tai yra naujos ir negirdėtos. Ir jiems tarnaukime, tai yra tikėkime, tikėkime jomis, sekime jas. Ir galiausiai neklausyk, sako, to pranašo ar sapnuotojo žodžių Ir kodėl, klausiu tavęs, Dievas nesukliudo mokyti to, kas Dievo uždrausta klausyti? Nes, sako, viešpats jūsų Dievas bando jūsų, kad sužinotų, ar jūs iš tikrųjų mylite viešpatį, savo Dievą, visą savo širdimi ir sielą. Pakartoto įstatymo 13.4. Akivaizdžiai matome priežastį, kodėl dieviškoji apvaizda pakenčia kad kai kurie bažnyčių mokytojai ima skelbti naujas dogmas. Nes viešpas jūsų dievas bando jūs. Tai iš tiesų didelis išbandymas. Kai tas, kurį manai esant pranašu, pranašų mokiniu, mokytoju, teigiančių tiesą, kurio laikaisi su didžiausia pagarba ir meilė, staiga slaptai įveda žalingas klaidas. Jų negali negreitai pastebėti, nes manai esas vedamas seno mokymo Nei lengvai suvokti pareigą jas pasmerkti, nes tau kliudo meilė senam mokytojui. Čia galbūt kas nors reikalaus, kad tai, ką teigia šventojo mozė žodžiai, būtų parodyta kokiais nors pavyzdžiais bažnyčioje. Tai teisingas pageidavimas, todėl negalime dėlsti jį išpildyti. Pradėsiu nuo artimų ir žinomų pavyzdžių. Argi nepavojingas buvo neseniai vykęs išbandymas, kai tiesai nelaimingas Nestorijus Staiga iš avies pavirtęs vilku pradėjo draskyti Kristaus kaimenę, kada patys gniaužėmieji jį dažnai laikė apimi ir todėl buvo dar atviresni Jonas Rams. Juk kas galėjo lengvai patikėti, kad klysta tas, kurį išrinko toks kilnus imperijos sprendimas, kurį taip uoliai sekė kunigai, kurį nuolat lydėjo karšta šventųjų meilė ir didelis liaudės palankumas – kuris kasdien viešai aiškindavo Dievo žodžius ir atremdavo kenksmingas žydų ir pagonių klaidas. Kaip galėjo tasai kiekvienam neįkvėpti, e, tasai kiekvienam neįkvėpti pasitikėjimo, kad moko tiesos, skelbia tiesą, mano teisingai, tasai, kuris norėdamas atverti ausis vienai savo erezijai, tyčiojasi iš visų erezijų pikdžodžiavimų. Bet čia ir įvyko tai, ką sako Mozė, viešpats jūsų dievas bandomus kad sužinotų, ar jūs iš tikrųjų jį mylite ar ne. Tačiau palikime ramybėje Nestorijų, kuriuo visada buvo labiau stebimasi, nei kad jis atnešė naudos, kuris buvo labiau garbinamas, nei kad turėjo patirties, kurį dažnai liaudės akise didžiu darė labiau žmogišką, nei dievišką garbį. Geriau prisiminkim tuos, kurie apdovanoti daugeliu privalumų ir daug nuveikė, tikrai tapo nemenka pagunda katalikams. Mūsų protėviai atsimena, kaip pan Panonijoje Fotinas gundė Sirmijos bažnyčią, kur jis dėl didelio visų palankumo pripažintas vyskupu, kurį laiką valdė kaip katalikas Staiga, kaip pats Mozės nurodytas blogas pranašas ar sapnuotojas, ėmė įtikinėti savo patikėtą Dievo liaudį kad sektų paskui kitus dievus, tai yra svetimas klaidas, kurių ji anksčiau nežinojo. Bet tai įprasta. Pražutinga buvo tai, kad jis tokiam nusikaltimui naudojosi nemenkomis priemonėmis. E, jis buvo ir stiprus savo gabumais ir pasižymėjęs dideliu mokslingumu ir geros iškalbos, nes juk daug ir rimtai kalbėjo bei rašė abiem kalbomis, aiškiai matoma iš paliktų knygų, kurias jis parašė, iš dalies graikų, iš dalies lotynų kalba. Laimė, kad jam patikėtas, patikėtos Kristaus avys labai budrios ir atsargios dėl katalikų tikėjimo, greitai atsiminė ir iš anksto įspėjusius mozės žodžius ir, nors stebėjusi savo pranašo bei ganytojo iškalbą, suprato čia esant pagundą. Todėl ėmė lyg nuo vilko bėgti nuo to, kurį anksčiau sekė kaip banda avina. Ne tik iš Patino, bet ir iš Apolinaro pavyzdžio suprantame tokio bažnyčios išbandymo pavojų. Jis moko mus atidžiau stebėti ir saugoti tikėjimą, nes ir jisai sukėlė savo klausytojams didelį nerimą bei daug sunkumų. Bažnyčios autoritetas juos traukė į vieną pusę, o bendravimas su mokytoju į kitą. Todėl sviruodami ir tarp abiejų pusių blaškydamėsi, jie negalėjo išsiaiškinti, ką reikėtų rinktis. Bet gal tas vyras buvo vertas lengvo pasmerkimo. Priešingai, jis buvo toks, kad tuo jau daugelis jo patikėjo. Juk kas galėjo jį pralenkti įžvalgumu, išsilavinimu ar mokslingumu? Kiek daug erezijų jis nugalėjo savo skaitlingais raštais, kiek priešingų tikėjimų klaidų paneigė, įrodo iškilus ir didžiulis jo darbas, iš nemažiau kaip 30 knygų, kuriame jis daugelio rimtų įrodymų paneigė nesąmoningus porfirijos šmeištus būtų per daug, jei minėtume visus jo darbus, kuriais jis išties galėjo prilygti didžiausiams bažnyčioms statytojams, jei ne dėl tos nelemtos eretiškos malsumo aistros nebūtų pridėtos nežinia kokios naujovės. Jos lyg kokią araupsų priemaišą sutepė visus jo veikalus ir padarė, kad jo mokymas bus vadinamas ne bažnyčios įstatymu, o veikiau gundymu.